tavas domas ir brīnišķīgas, tavi darbi. Lielī mans kungs pie manis, tu noliecies un uzklausīji manu saucienus, tavas domas ir brīnišķīgas, tavi darbi. Lielī mans kungs pie manis, tu noliecies un uzklausī manu saucienus. Man ir prieks dzīvot pēc tava prātā, man ir spēks ticēt un nepadoties tavus brīnumu darbus. Gribu redzēt savā dzīvē, un nespētu es saskaitīt. Man ir prieks dzīvot pēc tava prātā, man ir spēks ticēt un nepadoties tavus brīnumu darbus. Gribu redzēt savā dzīvē un nespētu es saskaitīt. Tavus brīnumu darbus gribu redzēt, mans kungs. Tavus brīnumu darbus gribu redzēt, mans kungs. Tavus brīnumu darbus gribu redzēt, mans kungs. Tavus brīnumu darbus. Tavus brīnumu darbus gribu redzēt, mans kungs. Tavus brīnumu darbus Gribu redzēt mans kungs, tavus brīnumu darbus. Gribu redzēt mans kungs, tavus brīnumu darbus. Tavus brīnumu darbus. Gribu redzēt mans kungs, tavus brīnumu darbus. Gribu redzēt mans kungs, tavus brīnumu darbus. Gribu redzēt mans kungs, tavus brīnumu darbus darbus, tavus brīnumu darbus, gribu redzēt mans kungs, tavus brīnumu darbus, gribu redzēt mans kungs, tavus brīnumu darbus, gribu redzēt mans kungs, tavus brīnumu darbus, un es spētu es saskaitīt. Nespēj to saskaitīt, nespēj to saskaitīt, nespēj to saskaitīt, nespēj to saskaitīt, nespēj to saskaitīt, nespēj to saskaitīt nespēj tu esi skaidīt. Tava svētā tuvumā mana sīk mieru Tavas mīlās dziļumos esmu es dziedināts Tavas vērts tā tuvumā mana sirds mieru Tavas mīlās dziļumu man ir tavs tuvums, tava svētā. Tuvumā mana sīva. labrīt, es arī esmu šeit. Un es eh, ļoti centīšos mm, labi un eh, pareizi iztulkot, cik nu tas ir iespējams. Es ļoti, mēs varam palīdzēt vienu. Jā, es ticu, ka jūs sapratīsiet. Ja jūs nesaprotat, jūs droši dodat kādu zīmu, mēs mēģināsim savādāk to pateikt. Es mēģināšu savādāk to iztulkot. <laughs> Paldies tev, Gati, cenšu. Es gribu šodien runāt par... Oh, ja nav tiskam, izviņķi. переключусь на русском. Я просто последнее время был в лагерях, где были дети, и они на русском не понимают, поэтому мне приходилось как можно лучше говорить на латвийском языке. Jā, es pēdējā laikā esmu bijis nometnēs, kur bērni ir, kur nesaprot krievu valodā, un līdz ar to viņš bija piespiests tā kā runāt latviski. Ну, yeah. А, я хотел бы говорить о том, истина или любовь, я так назвал ну, сегодня свою тему. Es vēlētos runāt par to patiesība vai mīlestība? А как для вас звучит? Вам больше нравится истина или любовь? <laughs> Kas jums vairāk patīk? Kas jums labāk skan? Patiesība vai mīlestība? Abi. <laughs> Abi. И то, и то. А, Но ну, знаете, истина бросает нам огромный вызов – Patiesība mums, ā, mūs nostāda tādā izaicinājuma priekšā, ja? Да? Бросает вызов нашему эго, нашей гордыне, Tā izaicina mūsu ego, mūsu lepnumu, нашим привычкам, нашим mūsu ieradumiem, jā. э, бросает вызов нам строить правильные отношения. Tā izaicina mūs veidot pareizas attiecības. Ну, если мы смотрим, э, Слово Божие, оно есть истина, правда? Ja mēs skatāmies Dievu vārdu, tā ir patiesība. И не так легко часто эту истину применить к своей жизни. Un netik viegli arī šo patiesību uh, attiecināt uz savu dzīvi. Для меня вот истина это что-то реальное, то, что существует на самом деле. Priekš manis patiesība, tas ir kaut kas, kas ir ļoti reāls, kas patiesība, kas tiešām eksistē un kas ir. И когда я смотрю на Слово Божие, я стараюсь верить в то, что оно полностью реально, и то, что Бог говорит, так и есть. Un, kad es skatos Dievu vārdu, tad es arī uh, cenšos tā arī skatīties kā uz Dievu vārdu, kas ir patiesība, kas arī ir, kas ir, И когда я думаю, что Бог дает нам эту истину, да, kad es domāju par to, ka Dievs dod mums šo patiesību. я думаю, что Он на самом деле удивительный, Он нас очень любит. Un viņš tiešām ir pārsteidzošs, tad es domāju, viņš mūs tiešām mīl. Потому что я реально понимаю, что если бы этого не было, я не знал бы, как жить. Jo es tiešām zinu, ka, ja tā nebūtu, es nemā, nezinātu, kā dzīvot. Скорее всего, я все время пробовал бы что-то, экспериментировал. Visdrīzāk es mēģinātu kaut ko eksperimentēt. Ну, в принципе, мы все равно так делаем. если Un ну, так patiesībā mēs jau tā arī kaut kādā veidā arī daram. Мы, Если мы не знаем, что делать, или какая истина, мы начинаем пробовать что-то. Jo, ja mēs nezinām, ko darīt, tad mēs vienkārši sākam kaut ko mēģināt. Да, ну, у вас тоже бывает так, если вы до конца не знаете, вы думаете, ну, попробуй вот это или ja, может. Mums arī tā mēdz būt, ja, ja īsti mēs neesam pārliecināti, tad mēs pamēģinām vienu vai otru vai trešo lietu. И тогда мы удостоверяемся, это было правильно или нет. Un tad mēs pārliecinamies, ja, vai tas bija pareizi vai tas nebija pareizi. Но Бог, Он дает нам возможности понять, что нам делать и как нам двигаться. Taču Dievs dod mums iespēju saprast, uh, ko mums darīt, ja, kā mums kustēties, uz kur pus iet. Mm. Давайте к Слову Божьему обратимся, чтобы не было так, что только я говорю. И... Yeah, пievērsīsimies, пievērsīsimies yeah. Dieva vārdam. Мы, говорим, Ko Dieva мы люди, мы можем ошибаться, мы можем куда-то вести. Mēs esam cilvēki, mēs varam kļūdīties, mēs varam kaut kur vest uz, uz vienu vai otru pusi. Конечно, я верю, что Дух Святой э, и Бог дает такую милость, чтобы мы, даже стоя здесь, говорили ну, то, что Он хочет. А, Arī, jā, es ticu, ka svētais gars ir tas, kas mums šeit dod arī to, ko runāt. Jā. И Иоанна 14.6. Иоанна. Яня. Jāņa, Яня. 14.6. Мгм. Мгм. Яня Эвендеус, я. Jaunā derība. Мне нравится Мартин Шведзинник, еще с лайку. Ну, как он, как он, Я пēdējais но ну, evaņģēliem. он любит все назвать, nodaļa. Ну, ну, так как он учился в библейской школе, все, где, как, сколько, почему, откуда. Ja <laughs> viņš mācās только, ka no Bībeles skolas pie, pie nosaukt, ja, no kura, no kuras rakstvietas, no kuras grāmatas, э, Мне это нравится, потому что не все мы, кто-то в церковь может ходит неделю, кто-то, Ja, jo kāds, kāds iespējams uz, uz baznīcas Ne, tā uz draudz pomagāja. nāk tikai kādu brīdi, un tas ir tikai laiks, jā, lai iemanītos, kur kas atrodas. М, Так, шесть. А, здесь Иисус, Иисус отвечает, «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Sestais pāns, jā, 14. Mhm. nodaļa. Jēzus viņam saka, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens netiek pie tēva, kā viens caur mani. М, То есть Иисус сам отвечает, Он говорит, если ты хочешь правильно идти или жить, я есть путь, Jēzus pats atbild, jā, ā, ja tu vēlies pareizi dzīvot, tad viņš saka, es esmu ceļš, я есть истина, es esmu patiesība я есть жизнь. un dzīvība. То есть Он говорит, хочешь жить а, в святости, благословении, иди за мной. Viņš saka, vēlies dzīvot svētumā, tad nāc man pakaļ, seko man. не сворачиваю ни влево, ни вправо. Nē, не по лаб, не по kreisi. Знаете, э, мне нравится, ну, у меня есть дети, я знаю, что у некоторых тоже есть дети. Man ir bērni, ja, ziniet, un es zinu, ka arī jums kādiem ir bērni. маленькие и мальчики, более активные. Mazi puikas iespējams ir nedaudz aktīvāki. И я обычно говорю, иди, ну, например, праздник какой-то, идите за мной, никуда не сворачивайте, ни влево, ни вправо. И всегда смотрите, где я есть. Un, ja, piemēram, ir kāds svētki, tad es arī viņiem saku, uh, nāciet man pakaļ, neiet ne uz vienu vai otru pusi, sekojiet man. Иногда я вижу, что они не понимают, и иногда Бог тоже видит, что они не понимают, Он берет за руку и ведет. Да. Un es redzu, ka viņi brīžam nesaprot, ko es viņiem esmu prasījis. Un, un droši vien arī mums ir tāpat arī ar Dievu, kad arī Dievs redz arī, ka mēs īsti nesaprotam kādā brīdī. Я Иногда я доверяю, говорю, ладно, идите со мной. И, ну, Bet es viņiem arī uzticos, jā, labi, nāciet man pakaļ. но знаете, как, как дети, и ну, мы как дети, нам что-то интересует по ходу, когда мы идем. Ziniet, arī mums kā bērniem, ja, ejot uh, э, savu ceļu, brīžiem liekas kādas lietas interesantas. Там что-то, какие-то горки, там еще что-то происходит, и там рот открыл <laughs> и ешься. Jā, kaut kādi kalniņi vai kādas citas lietas, un mēs brīnamies, un esam pārsteigti. Конечно, как для нас, как взрослых, у нас есть свои э, вызовы, да, что нам интересует. Protams, mums kā pieaugušiem ir citi izaicinājumi, ja, uz to, kas mūs interesē, kas mūs piesaist. Кому-то хочется отдохнуть, не хочется подняться и прийти или на собрание, или еще куда-то, ja, куда кādam, нужно. Kādam vēlas, kāds vēlas vienkārši atpūsties, pagulēt mājās, varbūt neatnākt uz kādu sapulces dievkalpojumu vai kur. Бог говорит, давай, вставай, иди. Ну, Dievs tā kā mudina, celies, ej. э, ну, и я вернусь назад. И был один такой случай с моими детьми, ну, с моим младшим сыном. И я говорю, никуда не уходи, там, ну, будь рядом. Bija kāds notikums ar manu jaunāko dēlu, un arī es viņam tajā reizē teicu, es ar man blakus, nē, nē, nekur tālu prom no manis. Я ему там рассказал детально. Es viņam visu pastāstīju sīkumos, Ну, мы и шли, и шли, и какой-то миг раз, я смотрю, он пропал. mēs ejam, ejam, un es pēkšņi apstos, un viņa nav, viņš pazudis. Но мы с ним договорились, если ты потеряешься, ты меня жди в там-то и там-то. Nu, ja, viņš, ir- viņš arī pirms tam pat pieteicis, ir, ja tu kaut kur pazaudējies, noklīst, <clears throat> tad vienkārši tiekamies tur un tur. Ну и с младшим, э, со старшим сыном мы давай искать его повсюду. Он Парк, даже- ну, Ну, не могли найти его. Un ar vecāko dēlu mēs devāmies meklēt viņu, ja, un vienalga nevarējām Матрест. И мы там, ну, на самом деле, начали, я начал волноваться и думаю, что делать, что делать, ну, как много людей. Es jau sāku uztraukties, ja, ko darīt un kā būt, jo tik daudz cilvēku apkārt. А, ну, мы, мы его не нашли, но нашла его это там э, такая патрульная машина. Mēs, ну, viņu, ум, которая у моря ездит, знаете. Ну, jā. mēs viņu tā kā paši neatradām, bet viņu atrada kāda um, šī pat, pat, patruļas mašīna, nu, kas uh, vienkārši sako līdz kārtībai, ja, iespējams municipālā policija Мгм. pludmalē. Ja. А, ну, конечно, мне был этот, э, ну, не штраф, но такой соц был, ну, предупреждение, как отцу. Viņam tā kā, tas bija kā brīdinājums, ja, izteikts arī kā tēvam. Ну, и я смотрю, я говорю, ну, где ты был, сынок? Un es skatos un es prasu viņam, kur tu biji dēliņ? Он мне сказал, ну, я, я пошел туда, куда ты мне сказал. Un viņš teica, es, es gāju tur, kur tu man teici, lai es eju. А я даже не думал, что он пойдет туда, я искал его везде, вокруг. Un es pat neiedomājos, ka viņš arī tur būtu aizgājis, kur es viņam teicu. Viņš meklēja visur citur. Я говорю, ну, ты, наверное, испугался? Он говорит, нет. Я- Tu droši vien esi nobijies, viņš prasa. Un viņš saka, nē, nē. Tā. Он, он говорит, он еще пошел, там рядом было, ну, там, где мы договорились, ну, кафе, он еще пришел туда, там сел, поговорил с кем-то, ему угостили соком его. Tā bija kafejnīca, ja, kur viņi bija norunājuši tikties. Ja, ja nu gadījumā ir tāds ā, notikums, ka viņš pazaudējis, viņš bija aizgājis, apsēdies, viņš bija uzcienāts ar sulu. Un, А, и я так думаю, интересно, что Бог, Он а, никогда не меняет свое, свое решение, мнение, свою ну, истину. Да? Es tā domāju, ka Dievs jau arī patiesībā nemaina to savu patiesību. Viņš nemaina to. И даже если мы заблудились или где-то, мы всегда можем вернуться ну, к, к истоку, да, к слову. Un pat ja mēs esam arī nomaldījušies, mēs vienmēr varam atgriezties pie šī pirmavota, ja, pie šī sākuma, pie patiesības. И знаете, Иисус говорит, я есть истина. Un Jēzus saka, es esmu patiesība. Там как будто есть в этом ответ. Я есть истина. Ja, un tajā ir šī atbilde, es esmu patiesība. То есть если мы живем с Ним, и мы Tātad, ja, ищем Его, мы tātad, ja прибы- mēs dzīvojam ar viņu, mēs viņu Jā. meklējam, Я- у нас пребывает эта истина. У нас есть, эт- понимаешь? Ну, если мы mēs ну в нем он в нас, у нас есть эта истина. Viņš mūsos, tad patiesība ir mūsos. Нам не всегда нравится, да, истина, особенно когда нам кто-то говорит какие-то вещи. Bet ir tāda lieta, ka nevienmēr patiesība, kad kāds mums to saka, mums nevienmēr tā patīk. Nu, ну, есть такое. Vai tā ir? Кто-то придет и говорит, слушай, ну, вижу, что ты не туда направляешься или твой образ мышления не совсем ну, правильный, допустим. Я ja kāds pie mums nāk un saka, es redzu, ka iespējams tu kusties virzies ne tajā virzienā, kur vajadzētu. Но это есть один из того, что Бог бросает нам вызов, чтобы мы менялись. Истина дает нам вызов меняться. Arī tas ir viens no izaicinājumiem, ja? kādā veidā Dievs dod mums iespēju mainīties. Но очень трудно меняться без любви вообще-то. Taču ļoti grūti ir mainīties bez mīlestības. Почему я вначале сказал, истина или любовь? Ja? Tas ir kāpēc arī es sākumā pieminēju patiesība vai mīlestība. Любовь нам дает возможность меняться. У нас есть, появляется такое желание что-то менять, чтобы э, быть с тем, кого мы любим. Mīlestība ir tā, kas mums dod iespēju mainīties. ja, būt kopā ar tiem, ko mēs mīlam. И знаете еще что? что когда мы любим, мы радуемся истине. Jo tad, kad mēs mīlam, mēs priecājamies par patiesību. Вы можете ну, думать, а, если мне не нравится какая-то истина, может быть, ну, я до конца не люблю. Ну, mēs varam какие... domāt arī pie sevis, ja ir kāda patiesība, kur mums tā kā negribas pieņemt vai atzīt, uh, tad ir iemesls droši vien pārdomāt, vai mēs patiešām mīlam. Vai mūsos ir mīlestība tāda patiesa. вы мне, конечно, извините, что я, может быть, таким образом <laughs> буду говорить, но так и надо Бог, Он бросает нам вызов. Любишь ли ты до конца мне? Как Петра спросил, ты меня любишь? Ja, piedodiet, ja es runāju tādā, varbūt tiešā veidā, bet arī Dieva vārds par to saka, kur arī Jēzus prasa Pēterim. Pēteri, vai tu mani mīli? И Piotrs, почему меня спрашивают, я же там с тобой ходил, это то делал. Pēters brīnās, kāpēc man prasa, es taču visu laiku esmu tevi bijis kopā, mēs esam гаюши, un visu kaut ko piedzīvojuši. Ну, у Петра была проблема, потому что он до конца не понимал вещи, которые Jā. Бог от него хотел. Un Pēterim bija kāda problēma, viņš arī līdz galam nebija sapratis, ja? И, Par Jēzu. М, Поэтому Иисус его еще раз спрашивает, и еще раз спрашивал. Tāpēc arī Jēzus viņam trīs reizes prasa, vai tu mani mīli? потому что он видел, что он ошиб, ошибся ну, в своем хождении с ним. Jo viņš redzēja, ka Pēters ir kļūdījies šajā ceļā kopā ar Jēzu. А, <clears throat> на самом деле, я почему говорю, потому что я вижу, что больше и больше людей, которым не, не нравится истина. Kāpēc es to saku? Jo es redzu, ka vairāk un vairāk cilvēkiem nepatīk patiesība. Люди хотят жить так, как они хотят жить. Cilvēki vēlas dzīvot tā, kā viņi vēlas dzīvot. А, так, как было бы удобнее, так, как было бы приятно для меня. Ja tā kā būtu ērtāk, tā kā būtu man pieņemamāk. Говорили то, что я хочу слышать. Ja, lai, lai runātu to, ko es vēlos dzirdēt. Не делали то, что мне неудобно. Ja, lai cilvēki nedarītu tā, kā man nav vērti. Я даже когда был, ну, в, в лагере, да, ну, Arī, kad es biju nometnē, и там были, ну, разные люди. bija dažādi cilvēki. И мы говорили молодежи вещи, которые им нужно слышать. Un mēs arī uz viņiem runājām lietas, kas viņiem Насколько важный и серьезный этот путь ну, с Богом, насколько uh, опасно, много испытаний, искушений есть. Ja, cik svarīgs un nopietnas ir šis ceļš uh, iet kopā ar Dievu, ja? И ко мне подошел, ну не ко мне, но просто мы так разговаривали, один сотрудник сказал – ну, так нельзя говорить, это очень, ну, как... Un kāds, darb, kāds darbinieks pienāca man klāt, un viņš teica, tā nevar runāt uz cilvēkiem. Это очень, ну, так, как бы, ну, а, как, можно сказать, бросает такой вызов, это неудобно так. Jo tas nostāv cilvēks tādā neērtā situācijā, ja tas viņiem nav vairs tā. Они молодые, им нужно больше любви показывать. Ja viņi ir jauni, viņiem vajag vairāk mīlestības parādīt. И в какой-то мере я согласен, что нужно показывать любовь. Ja, un kaut kādā mērā es piekrītu, kad ir jāparāda šī mīlestība. Protams. Но я не видел, что он согласился с истиной, которая говорилась. Bet es neredzēju, ka viņš piekristu uh, tai patiesībai, ko es uh, teicu šiem cilvēkiem. И если нету истины, и есть любовь, Ja nav patiesības un ir tikai mīlestība, ку- э, что вы думаете, что происходит, если нет kā jums истины, но liekas, есть kas любовь? notiek? Ja ir tikai mīlestība un nav patiesības, М. Можете ну, так, может, у кого-то. Droši sakat, ja jūs vēlaties ли visatļautība. Ага. Нету границ как будто, да. Еще какие-то идеи. Ну, не идеи, но мысли. Ir vēl kādas idejas, domas? Как будто любовь это, ну, сильное такое Божье послание, да, ну, к нам. Оно Jā. меняет, оно на самом деле делает удивительные вещи. Но если нет истины, что происходит? Ja mīlestība taču ir, protams, viņa ir spēcīga, viņa ir no Dieva, un- bet kas notiek, ja tā paliek bez patiesības? Я вам могу сказать, что мы не будем расти тогда. Es jums varu pastāstīt, ka mēs bez tās, ā, bez patiesības neaugsim. Nebūs izaugsmes. А, Мы будем видеть вещи, которые, ну, размыты, мы будем отношения видеть, которые ну, без, ну, не имеют ну, границ. Да. Mēs redzēsim attiecības bez robežām. Ja? Mēs... Без понимания, что есть правильно, что нет правильно. Мы будем сами представлять и э, в какой-то мере даже могу сказать, что это будет как из, извращение. Ja, kaut kādā veidā mēs, prot, mēs um, pazaudēsim to saprašanu par to, kas ir patiesība un uh, Un tur var sākties arī visu kaut kāda izvirtība un tādas mm. lietas, ja nav шīs atziņas, ja nav šīs patiesības. <clears throat> Мы это видим сейчас, это ничего, нет ничего нового, мы видим гомосексуальные ну, отношения. Мы mēs to redzam, un tas nav nekas jauns, šīs pašas И про это даже нельзя говорить, но я рад, что мы еще можем в этом говорить, что как в некоторых европейских странах уже угрожает, что ты попадешь в тюрьму, за, если ты будешь проповедовать таким образом. Я es vēl priecājos, ka mēs vēl šobrīd šeit varam par to runāt un nosaukt tās lietas vārdā, mm. ja ir valsts, kur to vairs nedrīkst, un tur jau draudz cietums var. Yeah. это, ну, а, это очень опасно. Мы, если мы теряем этот Божий стандарт, и Божий, мы уходим вообще, ну, понимание наше, ну, размывается. Ну, вы видите, я думаю, что сами, что происходит в сегодняшнем времени. Ja, tas ir ļoti bīstami, ja mēs pazaudējam Dieva standartus. Ja, ja mēs atmetam šo patiesību, tad tas, mēs redzam, pie kā tas noved, skatoties apkārt, kas notiek sabiedrībā. Jau. М. А, Это что значит любовь без истины? Šeit parādās tas, kas, ko nozīmē mīlestība bez patiesības. В то же время истина без любви, мы можем видеть тоже в Слове Божьем, что это как фарисейство. Ja, tāpat laikā arī šī patiesība bez mīlestības Dieva vārds uzreiz mums to rāda, ka tas kļūst līdzīgi farizējiem, kas kalpo tikai likumam un burtam. Истина, ну, без любви, она осуждает. Она говорит, ты такой, ты, Ja? ну... Patiesība bez mīlestības nosodoša, ja? tā nosoda. Фарисеи знали очень хорошо Слово Божие. Farizēji ļoti labi zināja Dievu vārdu. Очень хорошо. Ļoti labi. Я, м, Но у ни- они не были способны любить, они были способны осудить или способны а, привлечь к ответственности ну, людей за, за то, что они исполняли истину. Bet viņi tā kā nebija šie farizē iemācījušies mīlēt, ja? un arī cilvēkiem uh, viņus novest pie tā, kā arī viņi uh, šo patiesību pieņemt. Mm -hmm. uh, давайте посмотрим. Uh, я думаю, что вы все знаете uh, гимн любви да, 1. Коринфянам 6. 6. Mīlestības himna, 1. korintiešiem 13. nodaļa. Там говорится о любви. Как нужно любить. Но мы его весь читать не будем. Mēs visu nelasīsim. Но там есть одна очень хорошая ну, как фраза, где говорится о том в шестом стихе. Bet ir kāda laba frāze, kas pieminēta 6. Тут говорится, что любовь не радуется неправде, но любовь радуется истине. Tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Yeah. Э? Здесь как это, ну, говорится, что любовь радуется истине. Шей teikts, jā, ka mīlestība priecājas par patiesību. Я думаю, что э, мы можем об этом думать. Радуемся ли мы истине? Любовь радуется истине. Если я люблю, я люблю Бога, если я читаю Слово, мне, о, как здорово, ну, видеть какие-то вещи, или даже если это мне неприятно. Ja, arī mēs pie sevis noteikti varam pārdomāt un pat vajadzīgs pārdomāt, vai arī mēs priecājamies par patiesību, ko mēs lasam Dieva vārdā. Pat ja kādreiz tā ir nepatīkama, ja, kaut kādā veidā nu, varbūt nesaprotam vai nepieņemam, bet vai mums ir <clears throat> Prieks par šo patiesību. Знаете, мне тоже не всегда нравится истина. Я не могу сказать, что я так в восторге всегда, когда я... Ziniet, es arī nevienmēr esmu <clears throat> ļoti tāds э, sajūsmināts un priecīgs par patiesību. Когда Дух Святой открывает или кто-то мне говорит. Ja, kad svētais gars mūs uzrunā vai kāds cits, Это значит, что мне надо меняться. Jo tas nozīmē, ka man ir jāmainās. Может, мне надо над этим работать. Varbūt man pie tā ir jāstrādā. Но Бог говорит, ну я тебя настолько сильно люблю, что я не хочу, чтобы ты оставался в, или в греху, или в непрощении. Да. Jā, bet Dievs saka, es nevēlos, es tev tik ļoti mīlu, ka es nevēlos, ka tu paliec grēkā. Es nevēlos, ka tur paliec. И если вы хотите, мы иногда говорит, Бог, давай, люби нам, Мы поем песни, чтобы, исполнить, <clears throat> чтобы Бог любил нас, да? Мы просим. Ja, mēs dziedam dziesmas, mēs sakam, mēs prasam Dievs, mēs, мы с тобой tev ja, mēs to visu sakam un izdziedam. Ja. И Бог приходит с истиной. Он сказал, Un Хорошо, Dievs atnāk ar patiesību. вот эта вещь, она мешает тебе, чтобы еще больше, ну, ну, получить эту истину и меняться. Давай, вот я. Jā, un ja Dievs uzrunā šajā brīdī, šajā laikā, kad mēs arī to prasam, viņš saka, varbūt ir šī vai tā lieta, kas tev ir jāmaina, vai kas tev ir jāatmet. Ну, от этого не знаешь, что любовь его меняется к вам. Это tas ne, nenozīmē, ka, Ну, любовь, ну, как бы что-то меняется. kaut kas mainās eh, šais, Да, я Dievs mūs mīl. Ja? Давайте еще одно место писания посмотрим. Это Матфея 22. Matei 22, pirmais evaņģēlijs. Ja? А, Для меня это, я думаю, это очень известно, и многие знают это Šī iespējams Стихи. ir ļoti zinām, arī rakstiet. Для меня это такая, как, ну, как сказать, я не знаю, поймешь ли ты меня, это как шкала, на- через которую я смотрю и определяю, как я живу и живу ли я правильно. Mm, Priekš manis tā ir kā vērtības skala, pēc kuras es vērtēju. Это 38 стих и 39 стих. 38. un 9. pāns. И здесь говорится так. А, это первая и самая важная заповедь. А, нет, 37-й, давайте. Ну, 37 37 Иисус а, отвечал фарисеям, э, потому Jeesus... что они спрашивали, ну какая, что самое важное, да? Ja, ja, tur, kur Jēzus jautā, Jēzum jautā farizē, kurš tad ir augstākais bauslis bauslībā? И он ответил очень просто. Viņš atbildēja pavisam vienkārši. Люби, э, люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим и всей душой твоей и всем разумом твоим. Это первая и самая важная заповедь. Вторая заповедь не менее важная – люби ближнего твоего, как самого себя. Bet Jēzus tam sacīja, tev būs Dievu savu kungu mīlēt no visas sirds un no visas dvēseles un no visas savu prāta. Šis ir augstākais un pirmais bauslis. Otrs tam līdzīgs ir – tev būs savu tuvāku mīlēt kā sev pašu. Если ты хочешь увидеть, где ты находишься, посмотри на этих два, две, две заповеди. Ja tu arī priekš sevis vēlēs redzēt, kur tu atrodies, tad apsties uz šiem diviem baušļiem. Любишь ли ты Господа? Vai tu mīli Dievu? Ты уделяешь Ему время? Он для тебя на самом деле самый важный. Tu viņam atlicini laiku, tu viņam velti laiku. Viņš ir tiešām pats svarīgākais tev. Или у тебя нет времени, или у тебя... Vai tev vienkārši nav laika tam. А, или у тебя есть ценности, которые более важные, чем э, время с ним. Vai tev ir kādas vērtības, kas ir augstākas par to? Всем сердцем это означает, а это твой разум думает о нем, это твои эмоции как-то выражает, это твоя воля, что ты хочешь идти за ним. Ja, no visas sirds, ko tas nozīmē, tas nozīmē ar visu prātu, ar visu to, ko tu domā, ka tu vēlies viņam sekot, ja? tu velties viņam. Потом Бог обращается там. Ты можешь любить своего ближнего или нет. Un tad arī Dievs vēršas pie mums sakot, vai tu spēj mīlēt arī savu tuvāko? И это не значит, что если мне с Гатсом, допустим, хорошо, мне хорошо его легко любить, все в порядке у нас, но любишь ли ты тех, кого трудно любить? Ja, tas nenozīmē, ka ja mums ir viegli vienam otru mīlēt, tas nenozīmē, ka mums būs arī viegli pārējos mīlēt. Потому что Божья истина говорит, если ты любишь того, кто в нужде, кто беден, тогда ты любишь, тогда ты любишь меня. Ja, par ko runā šī, šī Dieva mīlestība? Ja tu mīli to, kas ir bēdās, ja, kas ir vajadzībās, tos, kas ir blakus, tavu svešākais, tas cilvēks, kam ir vajadzība, ja tu to mīli, Мгм. ja, Это, tur parādās šī mīlestība. ну, это большой вызов. Я не скажу, что это для меня это не вызов, это вызов для меня. Arī priekš manis tas ir liels izaicinājums. М. Иногда мы не можем любить других, потому что мы не любим себя. Un dažkārt mēs nespējam mīlēt citus, jo mēs arī nemīlam sevi. Потому что если ты любишь себя, у тебя есть, ну, у тебя есть желание любить других. Jo, ja tu sevi mīli, tad arī tev rodas vēlēšanās arī citus mīlēt. Иногда не можешь принять ну, любовь тоже от Бога или от других людей. Ja, un ir grūti принять. Un ir arī brīžam grūti pieņemt а, mīlestību gan no Dieva, gan no cilvēkiem. И я, ну, я, ну, я как встречаю, я сам был в таком времени, когда мне там приходили, говорят, ну, знаешь, Игорь, ты вот такой, такой, мне нравится в тебе то, то. Это как кто-то выражал свою любовь по отношению ко мне. Arī man, manā dzīvē kā, bija kāds brīdis, kad arī cilvēki nāca pie manis un, un teica, Igor, man, man patīk tādas un tādas lietas tevī. Un, un, Ja viņi izrādīja kā savu mīlestību arī pret mani. Я говорил, та не, ну что ты там. Un Igor saka, nē, tu ko? Та, так нету вообще. Tā nav. Или кто-то хотел меня обнять, я там... Kāds vēlējās man varbūt apskaut, un es nevēlējos. Я нап напрягался. Es saspringstu un... Я верю, что кто-то хотел, Бог через кого-то хотел показать свою любовь, но я не мог ее принять. Es ticu, ka Dievs vēlējās parādīt savu mīlestību uz mani caur kādu, bet es to nevarēju pieņemt tajā laikā. Mm. Поэтому Слово Божие есть, и Бог заинтересован нести свою истину, чтобы что-то делать в нас настолько, чтобы мы могли жить, жить и ходить с Ним более и более свободны. Tāpēc Dieva vārds arī mums atklāja šo patiesību, lai mēs varam vairāk un vairāk staigāt šajā mīlestībā. Так что, ну, я думаю, что мы можем думать, смотря на это местописание, любите Бога и любите ближнего, думать, где я нахожусь. На самом деле, Божья истинная любовь, она есть в моей жизни, или мне надо что-то делать, или что-то менять. Ja, tāpēc viennozīmīgi mēs varam skatīties uz šiem baušļiem un izvērtēt, kur tad mēs atrodamies paši, ja? cik mēs esam tālu šajās attiecībās mīlēt Dievu un mīlēt savu tuvāko kā sev pašu. Э, даже если вы сейчас или не всегда у вас так есть, это ну, что вы переживаете, допустим, Божью любовь или вам трудно принять истину, все равно Бог, Он заинтересован, поэтому мы и есть с Ним, чтобы идти что-то менять в своей жизни. Pat ja arī mēs kaut šajā brīdī vai kādā citī, citā nejūtam šo uh, Dievu mīlestību, vai mēs vienkārši to nepieņemam, ja tas nemaina Dievu Dievu, attie, Dievu attieksmi pret mums, ja šo Dievu mīlestību, ko viņš izsaka pret mums katru, tā ir nemainīga. Э, Другой, наверное, вопрос, хотим ли мы? Otrs jautājums, protams, ir tas, vai vispār mēs vēlamies to. Давайте посмотрим еще одно местописание. Apstīsimies vēl vienu rakstiet. Ефесянам э, Efeziešiem 4.15. 4.15. я уже говорил о том, что нам нужно расти. Es jau teicu par to, ka mums ir jāaug. Здесь говорится, э, что но говоря, а, я сказал какое, да? 4, 4, 5, 4 ага. 5, Но говоря с любовью истину, мы будем возрастать во всем, отражая характер Христа, который является главой всего. Bet patiesi būdam mīlestībā, visās lietās pieaugsim viņā, kas ir mūsu galva, proti Kristus. Если вы можете видеть, Бог не отделяет любовь от истины или истину от, любов, от любви. Он говорит, с любовью, истиной, если мы будем, мы будем изменяться, мы будем преображаться в Его образ, похожими на Него. Ja mēs redzam, ka Dievs neatdala mīlestību no patiesības, vienu vai otru, ja mēs redzam, ka mīlestībā visās lietās pieaugsim, ja viņā. Šīs lietas iet kopā. Мы будем расти. Ja mēs augsim, mēs kļūsim viņam līdzīgāki. То есть истинная любовь, они дополняют друг друга, они как э, од- ну, да, компонент единый. Такой. Ja viņi patiesība un mīlestība tie viens otru papildina, ja, tie ir kā kopā. Допустим, любовь, она абсолютно честна, да? Mīlestība ir pilnīgi česna. Э, Tais, Taisna, paties. А если мы подумаем, как, э, сколько у нас секретов внутри нас. Bet, ja mēs padomājam, cik mūsos ir noslēpumi, И я знаю, что у людей много секретов есть. es zinu, ka mums katram ir daudz noslēpumu. Mārcim ir Я, rāda. я, бы, наверное, я наверное, сомневался, если бы ну, не работал с людьми. Es iespējams šaubītos, ja es nebūtu strādājis ar cilvēkiem. Если бы я работал просто там, может быть, на стройке или еще где-то, я бы, наверное, ну, Думал, ну нет, так может быть, наверное, нет. Но так как я сталкиваюсь с людьми, я вижу, что у людей много секретов. Jā, iespējams, ja mans darbs vai dzīvesveids būtu tāds, kur nav šī saskarsme ar cilvēkiem, es iespējams arī tā domāt, ka nav varbūt šī noslēpuma. Я вижу тоже, что людям, почему им трудно открыть свои секреты, потому что они не уверены, что их потом будут любить и примут их. Es arī redzu, ja cilvēki uh, atklātu savus noslēpumus, kad uh, šķiet, ka viņi, ne, viņi domā, ka viņus vairs nemīlētu vai tā nepieņemtu. Им трудно, если они не могут иногда, люди, если иногда не могут ощутить в теле, что кто-то меня может принять, им трудно тоже пережить, что Бог тоже их может принять. Jo ja jau viņiem ir grūti pieņemt, ka cilvēks, kas ir miesā, viņus pieņem, viņus saprot, tad viņiem vēl jau vairāk šķiet grūti saprast par Dievu, kā, kā arī kurš pieņem un saprot. Поэтому Божий план это, чтобы мы ну, были с Ним все ближе и ближе. И Tāpēc arī Dieva plāns ir, ka mēs būtu ar cilvēkiem tuvāk un tuvāk. Чтобы нам не было чего прятать. И, Lai mums nebūtu ko slēpt. Чтобы не было врагу места контролировать и иметь авторитет над нами. Ja, lai ienaidniekam nebūtu iespēja mūs kontrolēt, lai viņam nebūtu nekāds autoritāts pār mums. Mm. Потому что да, если мы не отдаем это Богу, значит у нас, у нас другого варианта нет, у нас есть тогда другой авторитет. Я, jo ja mēs neusticam kādas lietas Dievam, tad неизбēgam mēs nonākam kādas citas autoritātes varā, un tas я, ir sātans. Я тоже часто видел людей, ну, люди раз, там, упал где-то или, ну, как упал, мы говорим, ушел, да, от э, с церкви или вообще закрылся. Jā, esmu arī redzējis, ja, ka cilvēki noslēdzās vai pat novērš no ticības, И я потом через какое-то время узнавал, что были вещи, с которыми он не мог справиться, и это его ну, увело, ему было трудно. un tikai pēc kāda laika es redzu, ka ir bijušas kādas lietas, kas, kas nav, ko viņš nav varējis pārvarēt, un kas viņas ir aizvedis prom. Я знаю, что, например, нам, мужчинам, есть чему учиться у женщин. Женщины более открытые, они всегда готовы поговорить о том, что там у них внутри накопилось. Ja, mums vīriešiem ir iespēja mācīties no sievietēm, ja, jo viņas ir atklātāks un atvērtāks, viņas padalās vairāk М, lielākā daļa. no viņām. Потому что мы часто боремся, <laughs> а, сами, соб- ну, сами внутри себя проходим через трудности, не, не поделившись с другими. Ja, jo bieži vien mēs paši vienkārši uzņemamies un cīnamies un ejam cauri kaut kādām grūtībām. эм, тоже был в этом лагере. Ну, так как мне пришлось столкнуться с такими возрастом 18-19 лет, можно сказать, молодыми ребятами. Я решаю šai я esot kopā ar jauniešiem, kas 18, 19 gadīgi. И один парень говорит, ну я сам все решаю, все свои Jā, а, проблемы. kāds с puisis Богом». teica, es visu pats kārtoju, viss šteles. И, он, и, и там другие говорят, ну да, там ему не, ну, что ему не нравится слышать, когда другие о своих проблемах рассказывают, там еще ну, что-то. Kāds savukārt saka, man pat nepatīk, ka citi dalās И он обычно говорит, ну, я все сам решаю с Богом, типа пример дает такой другим. Un tas pirmais cilvēks, viņš tā kā dod citiem piemēru, ja? sakot, ka es pats visas lietas tur kārtoju ar Dievu, ar cilvēkiem, visu. No. И ну, мы там сидели, разговаривали. Mēs tur sēdējām, runājām. Я ему говорю, ну тебе, наверное, тогда при... надо одному жить. un Igors tā kā saka, tev noteikti tad vajag vienam dzīvot. Один. Отделив, тогда тебе надо отделиться от всех. Jā, un tad arī šis uh, cilvēks arī teica, jā, es laikam kādas lietas iespējams vēl neapzinos, nesaprotu, jo pretējā gadījumā man arī būtu jānodals un jānošķirs no visiem un jābūt atsevišķi vienam. Потому что э, Если ты не хочешь проблемы иметь, тогда тебе точно надо <laughs> ну, отделяться от всем, потому что, быв с людьми, ты будешь сталкиваться с проблемами, внутренними проблемами своими. Jā, jo esot kopā ar citiem cilvēkiem, mums neizbēgami mēs э, uzzināsim problēmas, lietas, un tas ir neizbēgami. Часто люди тоже боятся быть настолько близких отношений с Богом, потому что ну, иди, идя ближе к Нему, ты будешь больше и больше видеть себя, и там не всегда будет приятные вещи. Jā, līdzīgi ir kā arī mūsu attiecībām ar Dievu. Kad mēs tuvojamies Viņam, mēs aizvien vairāk saskatām, kāda mēs paši он un tas nevienmēr ir tik skaisti. И у меня был такой миг тоже, ну, отношение с Богом, такой, ну, очень-очень хороший, и Я был в таком прямо, ну, восторге. Каждый день у меня такое было хорошее время. Arī man bija kāds brīdis, kāds laiks, kad es biju ļoti tāds iepriecināts un sajūsmināts, esot tuvās attiecībās ar Dievu. И один миг мне Бог говорит, ты, ну, что я эгои, эгоистичный. Un kādā reizē Dievs uz mani saka, tu esi egoistisks. Я такой, бамс, как? Ну, так, ну, не мог понять. Bāc, kā? <laughs> To jūs sapratāt. Э, эм, И я начинал, Бог мне открыл, я начал видеть ну, больше, чем я видел до этого. Un Dievs man sāka atvērt, kā vairāk redzēt, kā līdz šim. Что многие вещи я хочу, как, как я хочу. Я не думаю, как это, ну, допустим, для моей жены или там, для моих детей или коллег моих. Я все время думал, как делать вещи так, чтобы это было ну, мне более приятно и удобно. Jā, jo daudz lietas es vēlējos, lai tās man ir pieņemamas, ērtas, ne tā kā manai ģimenei vai kolēģiem vai kādam citam blakus. Но я понял, я в то время, как я приближался и получал эту любовь, Бог мне в какой-то миг открыл истину и дал мне силы, чтобы я мог принять это и что-то сделать с этим. Ja, atminos, ka taisni tajā brīdī, kad es tuvojos Dievam, viņš arī man atklāja šīs lietas un viņš arī deva man spēku pieņemt šo patiesību un arī kāds lietas mainīt. М. То есть такой, если ты больше стараешься принять и впустить Божью любовь, Tātad, ja tu vairāk centies pieņemt Dievu mīlestību, чем больше ты сможешь принять и пережить истину. jo vairāk tu spēsi arī pieņemt un pārdzīvot un ā, jā, patiesību pieņemt. Потому что иногда не хватает, ты как будто хочешь принять это, если ты соглашаешься, да. Jo tu it kā piekrīti tam un tu vēlies to pieņemt šo patiesību, но тебе трудно как-то измениться, или ты не видишь изменений. bet tev ir grūti mainīties, vai tu pat neredz arī šīs izmaiņas nekādas. Трудно видеть эту истину до конца, ну, получить откровение, можно так сказать. Grūti redzēt līdz galam šo patiesību vai šo atklāsmi. Потому что часто мы получаем столько много знаний, да, и информации о слове, но оно не всегда ми- меняет, правда? Ja, jo bieži vien mēs saņemam tikai informāciju. Mēs uzzinām daudz ko no Dieva vārda, ko Dieva vārds saka, bet tas var nemainīt. Потому что нет откровения, ну, в- ну, в сердце нашем. Ja jau nav šīs atklāsmes eh, mūsu sirdīs, ka tas ir priekš mums. Поэтому нам нужно э, Божью любовь больше и больше. Нам нужно отношения с Богом больше и больше. Tāpēc vēl jau vairāk un vairāk un vairāk mums vajag attiecības ar Dievu. Нам нужно рисковать в какой-то мере, М, идя ближе к Богу и а, ну, ожидать, что будет вещи, которые Он как занозу что-то вымет, что мешает нам, что болит нам. Ja, pat kaut kādā veidā tas nozīmē riskēt un tuvoties Dievam, zinot, ka tas arī atklās patiesību mums. Un tas nozīmē ma izmainīties, М. iespēja mainīties. Поэтому я говорю, многим не нравится сейчас истина, потому что э, она бросает вызов меняться. Tāpēc arī saku, daudziem nepatīk patiesība, jo tā mūs izaicina mainīties. или истину, и, ну, как бы меняет и форму этой истины, начинает придумывать что-то. Ja? Kāda sāk šo patiesību mainīt, eh, deformēt, pasniegt savādāk. Н- Знаете, <laughs> мне один раз тоже человек говорит, Ну смотри, ну, например, гомосексуалисты, гомосексуалисты, они ж любят друг друга, да. Библия пишет, любите друг друга, да. Ja, kā viens no piemēriem, Igor saka, ir par šiem pašiem homoseksuāliem cilvēkiem, ja, kuri saka, bet Dievs taču ir mīlestība, viņš visu mīl, viņš saka, mīliet viens otru. Вы понимаете, ну, Согрузить ну, потенцию, насколько, да? да, ну, враг и насколько многие вещи, они преподносят таким образом, что mm они приносят, ну, как замешательство. Человек, а, ну, на- может, на самом деле так есть. Ja mēs redzam, ka daudzas lietas, daudzas lietas eh, šis pretinieks eh, sātans sagroz un, un to vēlas ienest iekšā mūsu dzīvēs. И кто, у кого позиции нету, нету этой истины, скажет, ну, а почему нет, допустим. Ja, un kuram nav šīs stingrās noteiktās pozīcijas, viņam ir viegli pieņemt šo sagrozīto patiesību. Tas ir viegli. И я, я не скажу, что я осуждаю гомосексуалистов, я осуждаю тот грех, который они Es делают. nenosodu šos cilvēkus, kas dzīvo šajā grēkā. Es nosodu, es esmu pret šo grēku pašu, Потому что на самом деле они не знают настоящей любви. jo patiesībā viņi nezina īstās mīlestības. Давайте посмотрим еще Ефесянам, 4, а, э, третья глава. Ефезиešiem Турпат, третья, nodaļa. 17 а, стих и 18, 19. 17, 18, 19. Здесь говорится, чтобы через веру в ваших сердцах вселился Христос, чтобы корнем и фундаментом вашей жизни была любовь, чтобы вы вместе со всеми святыми могли понять ширину, длину, высоту и глубину любви Христа, чтобы вы познали эту любовь, которая превыше человеческого разумения, чтобы ваша жизнь преисполнилась всей полнотой Божией. Un lai Kristus jums ticību turot, mājot jūs sirdīs, un jūs iesakņotos un stipri stāvētu mīlestībā, ka līdz ar visiem svētajiem jūs spētu aptvert – kāds ir platums, garums, augstums un dziļums, un izprastu Kristus mīlestību, kas ir daudz pārāk par katru atziņu, un ar to piepildīt iegūtu visu Dieva pilnību. А, Здорово, правда? Lieliski, jā? Чтобы Бог хочет, чтобы мы преисполнились всей полнотой Божией. Jā, Dievs vēlas, lai mēs būtu piepildīti, jā? Ar, jā. чтобы мы знали там ширину, высоту. Ну. Lai mēs zinātu, cik ir, kāds ir garums, platums, augstums, dziļums. А, иногда я думаю, как, наверное, мало я знаю или переживал еще эту любовь. Un pie sevis tā domāju, ka es iespējams ļoti maz uh, zinu, esmu piedzīvojis, ja, pārdzīvojis šo mīlestību конечно, я не, может, это так не нужно делать, но иногда я сравниваю, смотрю на людей, которые а, ходили с Богом, которые э, спос... готовы были любить весь мир, не только Иисус, но были другие люди, которые это делали, их сердце казалось таким большим. Iespējams, ka kādā brīdī nevajag tā darīt, bet es arī tāpat salīdzinos ar citiem, skatos uz citiem cilvēkiem, cik eh, daudz viņi ir mīlējuši, tos, kas ir apkārt, un uh, Un ne tikai Jēzus vienīgais tāds bija, bet arī daudz cilvēku, viņa sekotāji, kas mīl daudz, kur sirds ir plaša un dziļa. И я думаю, это любовь, это, ну, это способность давать, способность заботиться и видеть нужду друг друга. Es, es domāju, ka mīlestība ir, ir спея дот uh, отрам. Yeah? Иногда одного человека трудно любить. Dažkārt ir grūti vienu человеку милать. Кто из вас женат и знает это, там еще больше вызова. То есть ты все время близко с человеком, который рядом с тобой. Ты Mēs... видишь все, ты видишь трудности. Много. Esot laulībā ļoti grūti kādā brīdī ja, mīlēt otru, jo tu redzi visas, visas sīkumus, visas lietas. Да, я, ну, я делился в Юрмале не раз. Ну, у меня жена два раза ну, болела депрессия. Это, ну, можно сказать, ну как так может быть, но это было очень тяжелое время, не только для нее, но и для меня. Когда reizē es arī jūrmalā dievkalpojumā dalījos par to, ka mana sieva divas reizes bija tā kā Тяж тяжелая форма, нет так, ну, депрессивное форма. настроение. знаете, ну, тяжело, иногда моей жене спрашивали некоторые люди, ну, а как твой муж еще там, как бы не ушел от тебя? Ну, так Un ну, kā cilvēki prasa viņai, tavs vīrs joprojām ir ar tevi, viņš nav aizgājis, ka tu tādu šobrīd depresijā dzīvo. И моя жена иногда говорила, спасибо, что ты рядом со мной все это время был. Un Taču sieva man visu laiku arī teica, ka, nu, paldies, ka tu esi blakus kopā ar mani visu šo laiku. М, И там благодаря, что ты любил меня и заботился, мне становилось лучше. Un pateicoties arī tam, ka tu biji kopā ar mani, par mani rūpējies, un neaizgāja no manis, man palika vieglāk. Но знаете, я, я это не смог бы сделать просто по-человечески, если бы я не был с Богом. Я, наверное, долго не выдержал бы. Un, ziniet, tā cilvēcīgi skatoties, es ilgi to nebūtu izturējis arī. Я всего лишь человек, и у, у каждого человека какой-то есть всегда предел, сколько он Я- может перенести. Arī es esmu cilvēks, un tāpat kā visiem, kā katram cilvēkam ir robežas, ja, cik mēs tā kā varam panest. И Я говорил, Бог, спасибо тебе, что ты даешь мне столько силы, что я ну, не натворил глупостей. Un Dievam es arī teicu, paldies Dievs, ka tu man devi šo spēku, ka es neizdarīju kādas muļķības. Не потому, что я там такой классный или Ne особенный, tāpēc, ka es būtu kaut kas īpašs vai Я такой, superīgs. как и, ну, как и мы все, ну, здесь. Jā, esmu tāds pats kā mēs katrs. Каждый проходит свои трудности, испытания. Каждому Бог бросает свой вызов. э, Jā, katrs mēs ejam cauri kādiem pārbaudījumiem, grūtībām. Katram Dievs mūs uh, liek uz kādām izaicinājumiem. Каждый может поделиться, как каким-то образом Бог показал ему свою любовь. Katrs varam padalīties tajā, kā Dievs ir parādījis mīlestību pret mums. Но да, я рад, что Бог был рядом со мной, и другие люди были, кто поддерживал меня. Un es esmu priecīgs, ka Dievs bija blakus man un ka bija blakus cilvēki, kas man atbalstīja. Поэтому Бог хочет, чтобы фундамент была любовь. Ну. Dievs vēlas, lai šis pamats ir mīlestība. но в то же время Бог хочет, чтобы мы не потеряли вот этот, ну, стандарты, которые Он нам дал, истину, Un tāpat laikā viņš nevēlas, lai mēs pazaudējam šos standartus, ja, šo patiesību. и были внимательны, чтобы мы их не исправляли так, чтобы это было удобно для нас. Un lai arī mēs būtu uzmanīgi, ka mēs tos neizmainītu. Со временем ты смотришь, и тебе больше и больше нравится. Ar To, ko laiku, Boga varīja. un iespējams tagad tikai es to saku, ka ar laiku man tas aizvien vairāk patīk, šī patiesība. я вижу, ой, что-то хорошее должно произойти, что-то будет хорошее. Jā, kaut kam labam ir jānotiek. Es redzu, kaut kam ir Я трудности смотрю, думаю, ну, где-то Бог взращивает меня. Jā, un grūtībās es skatos un domāju, Dievs droši vien kaut kādā veidā mani arī veido. Я становлюсь крепче, становлюсь, э, как сказать, более довер, довер, ну, доверчив к Богу. Ja, un tādā veidā es nostiprinos, es kļūstu to vairāk uzticams vai uz, uz, uzticos vairāk Dievam. И да, я могу сказать, что мне нравится время с Богом проводить. Un es noteikti saku, jā, man patīk pavadīt laiku ar Dievu, Что до этого не всегда так было. kas līdz šim nevienmēr tā bija. Да, я люблю слышать и Слово Божие. Jā, protams, man patīk klausīties Dieva vārdu. Мне нравится поговорить э, с людьми, ну, Man patīk parunāt ar cilvēkiem, padalīties. Поэтому а, я, наверное, хотел ободрить вас, что, ну, как бы не было трудно или чтобы вокруг нас не происходило в этом мире. Сейчас много вызовов и много испытаний ну, в наше время. Es gribu jūs iedrošināt, lai cik arī būtu grūtības, lai kādi izaicinājumi mums tiek mesti priekšā. У нас есть истина, Mums ir patiesība. это Слово Божие. Tas ir Dieva vārds. У нас есть Его любовь, которая не менялась и не меняется и не изменится. Mums ir mīlestība, kas nav mainījusies n- arī šodien, ne vakar, ne arī nākotnē. Мы есть друг у друга, чтобы поддержать, а иногда даже чтобы дать друг другу такой толчок, наверное. Mēs esam arī viens otram doti blakus, lai, lai atbalstītu un ne tikai, lai kādreiz А, <laughs> да. В какой-то мере мы как ну, Божья армия, да? Kaut kādā mērā esam kā Dieva армия. Чтобы, когда одному трудно, другой мог его поднять или поддержать его. Jo, kad kādam ir grūti, tad ir kāds blakus, kas, kas, ir, kas ir spējīgs uh, не бойтесь ходить, не бойтесь, не бойтесь ходить, ну, более открытыми и честными не перед Богом и друг перед другом. nebaidīsimies staigāt atvērtāk viens otru priekšā. И это Бог говорит. Un to saka Dievs. Я только, может, своими словами это говорю. Jā, es tik cenšos to saviem vārdiem jums to pateikt. Ам. Наверное, я на этом закончу. Iespējams, es arī šeit beigšu. М. Возьмите это, ну, чтобы подумать, ну, подумать об этом. Pārdomājiet šo. Я знаю, Pārdomājiet. что иногда мы слышим Слово Божие, и потом уходим, да, ну, Ja, jo mēs tā arī bieži vien darām. Mēs paklausāmies, noklausāmies Dievu vārdu un no tā aizējam, to nemaz nepārdomājot. Да возьмите время, чтобы размышлять. Taču ņemiet laiku, veltiet laiku, lai pārdomātu Dievu vārdu. Или где я нахожусь, или спрашивать Бог, может, мне не хватает той любви, может, я боюсь истины, ну, Бог, помоги мне не бояться э, Твоей истины. Я yeah. prasīt Dievam, Dievs, kur es atrodos, kur es esmu šais, šais attiecībās, jā, un, un, un nebaidīties, lūk Dievam, nebaidīties no patiesības. Я верю, что этот мир, он боится истины, но мы должны показать, что истина – это что-то, ну, очень хорошее, и это преображает нас. Jā, jo pasaule baidās no patiesības, taču mums nav no tās jābaidās, jo, jo tā mūs veido viņam līdzīgākus. А, Нам нужно, ну, в какой-то мере бросить им вызов, что ходить в истине – это здорово. Arī mēs savā veidā esam arī priekš viņiem kā izaicinājums, rādot, ka mēs varam dzīvot Dievu patiesībā. Šo. Закончим молитвой, да? Beigsim ar lūkšanu. Дорогой любящий Отец, мы благодарим Тебя за то, что Ты всегда говоришь в нашу жизнь. И дай нам способным быть слышать, дай нам способным быть, а, принимать эту Твою безусловную любовь. Даже если это иногда болезненно, но дай нам быть способны принять, чтобы ходить в свободе, дай нам ту истину, которая неизменна, которая дает нам крепкое основание, которая дает нам мудрости и которая ведет нас к свободе, которая ведет нас а, к святости. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе за каждого из нас. Спасибо тебе за Кулдыгу, за каждого, кто есть здесь, Отец. Я молю, чтобы ты благословил, чтобы ты ободрил каждого. И я молю, чтобы они были таким же благословением, как Ты был, Иисус, который ходил в любви истине, Господь, который способен был любить людей, и люди хотели идти к Тебе, потому что ты не только нес истину, но ты был полон любви. Поэтому я молю, чтобы Твое благословение излилось на каждое из их сердец, Господь, чтобы у них было той любви достаточно, чтобы любить этот мир так сильно, Господь, что э, они хотели знать Тебя так же само, как и они. Поэтому благослови, и пусть Твой Божий мир и покой прибудет с нами и в этом дне, наш дорогой Отец и Сын и Дух Святой. Amen.